egun kasteltz viand enpresain agia. Pierre Inar Jauna, Loire Atlantique Departamentuko kasteltz viand enpresako langile izan da. Kalitatian jaraikia zian kargu. 2006 eta 2008 urtetan enpresan izan dien trapuzak salahatuna izan zutian departamentuko osagari zerbitxier. Salhaterak ez du sekula fama kasu juntane ez salhaketa pausatu ziala jakin orduko, enpresak kampuan txakatu du. Huts lariak egin lutukialakoz. Pierre Inarek legezkampoko egitate lan dutu salhatzen bestiak beste rambal deitzen den teknika bat. Rambal horrek eranahidu supermerkatietan salduik estien agiak berriz biltzen ziela eta arabaliatzen agi berdats eta urruntzitu batez hitz egiten du inarek. Aipatzen ditue harrak edo astikoak, enpresako atelieretako hegatz pian kuri eta turta-turta agi pikatu edo stek hase egiteko muldetat jorten agiaren izoste deskaruntatziak eta berriz izostiak jateko epe mugen trafikatziak edoe ehoik zien behien odola nula kanpoat urtukitzen zen hunen biltzeko zerbutsien kostain ezpakatzeko. Salhaketak eginik, informazione judizial bat zabaltzen da bimireta hama hiuan, enpresa bu eta bi kolaboratzaile hausitat deituik dia. Gentiaen osagarriaen lanjean ezartiaz gain, kontrola egiler traba egitiaz suspetsatuik dia hoik. Hatik, enpresai etsaio sekulan agreman saniter deitzen dena elkik izan. Eta behafen junazten jiraikitzen du, nahiz 2000 hamalauian, kuntien kortiak DGLA, Direkzion General de l'Alimentazion, haren kontrola eskaza kasuhuntan salhatzen dian. Deuze espariz bezala, System U eta flöntsek jiraikitzen die kastelz vianden bezero edo kliant izaten osauek aldiz dio salhaketa hoien funtsik estela eta jeraikitzen du kasteltz viandekin lanian. Funtsik badien ala ez dien, ez da afea osoki suituko zen eta hatxarre batetan kasteltz enpresak difamazio salhaketa bat ezari baseion Pierre Inar Langile kanpoatiai, azkenian urtailan bedeatzean egin behar zen horren unguko epaia espeita eginen. Enpresak beak salhaketa elkibeitu kontzientzia ez dialakoz oso oso tranquil behar bada.